esplorado au familio. Nur malmultai virinoi estas occupitai en la ceja scienzo. La causa pro tio ancau trovigas en la reglamentoi pre patrinezzo. Hanna Zahova estas biochemiistino, cae si trovis sian locon en medio, cie regas la viroi por la tridec ses Iarulino, jam frue estis clare, ion si volis atingi profesie. Jam en la bas lerneio, cai en la dua grada stupo, la natur sciencoi entusiasmigis min, tiam mi studis chemion, ciel tion faris mia patro. En la universitato mi pli cae pli trovis plezuron en la esplorado, cae mi sciis, che mi volis daurigi tion. Hanna Cahová gvidas en la Ceja Academio de Scienzoi teamon kiu esploras la ecoin de la ribonuclein acido. Tiu acido, malolonge no AO, povas havi diversain funccioin tiel gi exemple transdonas genetica in informoin, au gi formas el tiui genetica in informoi proteinoin. La pli granda enigmo tamen farigis alla la sciencistino scia propra vivoplanado. planado. Ciam mi unua foie grave mi ec havis la senton che onene plu calculas primi, Kies scientistino Oni eble pensis, ke mi preferis la familion ol la esploradon, sed tio tute ne estis giusta. Mi simple ancau volis havi infanoin. Racontoi, kiel tiu de la ceha esploristino inspiris Unescon, proklami proclami internacian tagon de junulinoj kaj virinoj en la scienco. gi nun occasis passintan dimanchon la quaran foion quo malfacilajoin mal jo in verino havas en la esplorado en chechio tio montrijas ankau en la statistico la quoto de verinoi inter scienza i collaborantoi sumigas al 26%, 6% kai tio dum la passinta e iaroi ne shangigis tio estas mal escepto, char en prescau uciui aliai statoi de EU, tiu quoto crescis. En Cechio oni ne succesas el cerpi la potentialon de alte qualificitai virinoi, char en studadoi cele al magistrigio la quoto de virinoi situas che quindec hoc procentoi cae en la studado cele al doctorigio ancorau ce quardec procentoi, diras sociologino. Gravan causon portio tio la sociologino vidas en la ceja reglamento patrineco. En Cehio estas normale che patrinoi consumas triaran gepatran forpermeson, sed tio en scienzo practice ne eblas. la estroi cae ge collegoi tiam credas che la virino ne suffice sin oferas por la esplorado. Se la sciencistino tamen pli frue finas sian for permesson, au ec nur consumas la kelk semainan for permesson circa la nasco, tiam la familio, set anca la ge collegoi, consideras tian patrinon kiel nezorgema. Hanacahova intertempe havas du filinojn, la pli juna du kaj duonan jarojn. Post la mamnutra fazo la malrapide revenis al sia esplor laboratorio. Mi tiam ankaŭ veturis tien kun mia bebo, por denove refreshigi mian scion pri la kurantaj laboroj. tiam mi trovis infan vartistinon, cae povis labori tial dum quelcai horoi. Tio simpligis la plenan revenon al la laboro, si diras. La Academio de Scienzoi nun estas guidata de virino, ciu volas pli bone subteni esploristinoin cun infanoi.